Si fuera por ustedes no me hubiera buscado ni un peso. Hace rato en un cementerio acostado los preso. Si fuera por esta vida, yo sigo gastando los pesos. Ah, me preguntan por eso, cabrón, yo sigo rico. Tanto dinero puedes mamar un bicho. Cabrón, yo sigo rico. Tanto dinero sin mudarme a Puerto Rico. Si hoy me muero, hay algo pa' mi chamaquito. Tú estás mordido, pero ya yo te lo he dicho. Te puedes 100 me dicen Benji. Soy LTE, e, ustedes siguen 4 500 culos en casa parece un orgy. Cabrones, yo soy blanco, negro, nunca soy gris. Milloneta, pero sigo aquí en PR. Siete casas, siete carros, siete R. Riquitillo riquitillo casi que la boca cierre. Y otro push para que con los celebre. De verdad van a rocarme de millones. Rocar de Lambo, roles y mansiones. Te mandar a hacer culo, detalles, tensiones. Ya me comí eso en todas las dimensiones. La llevamos de PR hasta el Triunfai. Adentro del lift con la 45. Mátame un negro, esto aquí mismo es Puro fuck yo oh sigo rico. Tanto dinero sin mudarme a Puerto Rico. Si hoy me muero, tan hecho mi chamaquito. Tú estás mordido, pero ya yo te lo he dicho después te pueden mamar un bicho. Cabrón, yo sigo rico, tanto dinero en donde estoy me muero. Prefiere morirse el frío por miedo al calentón. Yo me engacho la quité, le dice Lady Chacón. Voy por el mocoso, la mercy cuadral, que me y yo la salí ra, ra. Ustedes no quieren problemas, yo lo sé. Tú sabes de cocuyuela, pero no sé visto el del botelleo, sienta rosé, pero no has visto el que se monta si las perco se. Dari, dari, andamos en el Polari. Mi doña la Porsche, tu novio te tienen un Yari. La película de todos estos actos, se a dormirlo y salimos los Raptors. rico, oh. tanto dinero sin mudarme a Puerto Rico. Si hoy me muero, tan hecho mi chamaquito. te puedes mamar un bicho. Cabrón, yo sigo rico. Tanto dinero sin mudarme a Puerto Rico. Si hoy me muero, hay algo pa' mi chamaquito. Tú estás mordido, pero ya yo te lo he dicho. Te puedes